сонце моє, ти сьогодні чомусь не зійшло. Небо моє, ну невже ти лише чорні хмари? Вітер упав, наче птах з перебитим крилом, і обірвалась остання струна на гітарі. Радість моя, ну а сльози чому на очах? Літо моє, а чому навкруги стільки снігу? біля ікон догорає самотня свіча. Годинник відстав, бо втомився від постійного бігу.